mwaramutse bakunze ibiganiro bya Radio isanganiro tubaha mu makuru yacu yo kuri uno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira inama nshikiranganje yakoranye hagati muri ino ndwi yaremeje itegeko ry'urugero rw'amafaranga azokoreshwa na leta yo kuriha ibirarane bijyanye no gufasha ba nikora Murano makuru dukurikira Prosper ntawugwamiye umunyabanga mukuru wa leta abidushikira ko ku abantu ijana na bane bo mu ntara z'ubuvuzi umunani nibo batowe kumugera wa covid cumi n'icyenda biri mu byegeranyo by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ishirahamwe OMS rikorera mu Burundi nayo umuririmbyi Thomas Nzeyimana azwi ku izina rya Mukombozi yaraye atahutse kuvuza abana batarenze imyaka itanu n'abakenyezi bibungenze no kugura agakarata ko kwivuza ntigategekanijwe muri uyu mwaka w'amafaranga iyo nama nshikiranganji yasabye ko ibice mirongo ibiri na bitanu ku birenze ku gice ibice bikurikira byogabanurwa kurikira insiguro za Prosper ntawugwamiye n'umunyamabanga mukuru wa leta yasomye icegeranyo cy'iyo nama nshikiranganje ayo mahera rero asohoka hafatiwe kuyinjiye mu kiga ca leta ubwo rugero rw'amahera rwerekeye amahera yose akoreshwa kiretse ayajanye n'imishahara be no kuriha amadeni inama maze imaze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro yarayemeje bimwe bimwe mu vyashikirijwe bikaba ari ibi rukurikira gukoresha neza uburyo bwatanzwe muri uwo mwaka mu kubahiriza indinganizo y'ingene buzokoreshwa mu bushikiranganje mu gihe ibice mirongo ibiri na bitanu vyategekanijwe gukoreshwa mu gice ca mbere c'umwaka birenze kubifatira ko ku bice vy'umwaka bikurikira kugira ngo umwaka uzohere ata mahera arenga kuyategekanijwe muri uyu mwaka w'amafaranga ya leta komisariya nkuru igejwe uruja n'uruza be n'ubugenduzi bw'intwaro n'ikigega hamwe n'ubuyobozi bujejwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu bushikiranganji bujejwe gushigikirana vyibagiwe vyoronswa uburyo ku bijyanye n'amahera atarihwa ajyanye no gufasha abatishoboye kuvuza abana batarenze imyaka itanu n'abakenyezi bibungenze ku buntu n'udukarata two kwivuriza ko ayo ntategekanijwe mu yazokoreshwa uyu mwaka mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu canke bwo gushyigikirana, ariko birakenewe ko habanza kwigwa neza icatumye ibyo birarane birakenewe kumenya ntaho nikora uwo ari we ku mwaka ku mwaka kuko nta wama ari ntaho nikora kandi biramaze kugaragara ko harimo ubusuma bwinshi ku mwaka ku mwaka harakenewe kumenyekana ababwirizwa kuvuzwa ku buntu harakwiye gushingwa ikiringo cyo kugura agakarata ko kwivuriza ko kugira ngo umuntu ntakagure hageze ko ajya kwa muganga hanyuma uwacerewe kukagura mu kiringo cyashinzwe akagira amahera yongera ko ubushikiranganje bujejwe imibano intwaro hagati mu gihugu n'ubutungane burakwiye kujya hamwe bukiga uburyo burashe bwo gukura abana mu ibarabara haribonekeza ukudakurikiza ingingo z'urufatiro zo kwikingirikiza cya covid cumi n'icyenda mu mabarabara no ku bituro by'amabisi hagati mu gisagara cya bujumbura ukwambara udufuka munwa cyangwa ugukaraba iminwe bisa n'ibyibagiwe mu bagendera mu modoka zunguruza abantu bamwe mu banyagihugu barababazwa n'iyo nyifato inkuru ya Yvette nije imbere turi igihe cy'isaha cumi z'umuhingamo abanyagisagara ca bujumbura bariko barataha bava ku bikorwa vya misi yose bariko baja gufata imodokari zibunguruza bihuta kugira bashike muhira ku bituro vy'amabisi bamwe bashika binjira abandi baratonze barindiriye ko bisi ziza muri abo bose nta n'umwe yibuka kwambara agafukamunwa umukenyezi tuhasanze arababazwa n'iyo nyifato yo kutambara agafukamunwa ku bantu bo ngaha mu gisagara ikintu ntibahanura bamenye ko iki kiza gisanzaye mu bantu bose kandi umuntu ayirwaye korona ntushaka kumumenya ikintu ntibahanura ni ukwitwararika bagakaraba amazi meza n'isabune bakambara ubupfukamunwa bagasubira bakabigendeza nka kera bakumviriza impanuro z'abajejwe amagara y'abantu tonze kuri bisi n'ibyo bya cyane cyane kenshi usanga twegeranye no mu modoka aho nyine niho biba bikwiye ko bambara ubupfukamunwa rero icyo ntibahanura turakwiye gusaba kwambara ubupfukamunwa ni bake bake ni bamwe n'umwe umwe ubu ni umwe umwe benshi nonga muri vire ntibakibutandaza be ikibagiwe cyo no kwibuka gukaraba iminu amasaha abiri tuhamaze ikibonekeza nuko atamuntu n'umwe yibuka gukaraba shukuru asanzwe yunguruza abantu muri zo modoka avuga ko abantu basa n'abadebukiwe mu gukurikiza ingingo zo kwikingirikiza cya covid cumi n'icyenda n'ubupfukamunwa cyane cyane barabugendana hari ababugendana n'abandi batabugendana ariko twebwe ngaha ku itegeko ryacu kiriya mu kwinjira mu modoka ategereza kugenda akaravye abakiriya turababwira hari abemera n'abatemera urumva nitwo bashira ahubwo kuko ni cyiza kitaboneka novuga yuko twokwisubira ko tugakurikiza impanuro baduhereza Ibyo biruko mu gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buherutse gushikiriza ko ibitigiri vy'abandura umugera wa covid-19 cumi bitera bigabanuka ariko ko mu bihugu bibanyi abandura uwo mugera batera biyongera ivete nijya imbere tugushimire tukiri muri icyo gisate nyine cy'amagara y'abantu abantu ijana bane baturuka mu turere tw'ubuvuzi umunani mu gihugu nibo batowe k'umugera wa covid cumi n'icyenda akarere k'ubuvuzi ka kiremba mu ntara ya ngozi niko kaza imbere ibi biri mu vyegeranyo by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu akarere k'ubuvuzi ka Kiremba mu ntara ya Ngozi 39 Kirundo 22 Imuyinga 10 Bururi ni babiri cibitoke n'umwe eka na Kayanza n'umwe nk'uko ico cegeranyo kibivuga ico cegeranyo kandi cerekana ko uwo mugera gushika ku igenekezo rya 22 ku kwezi kabiri wavugwa mu turere munani kuri mirongo ine n'indwi tugize igihugu mu ntara ndwi kuri cumi n'umunani zigize igihugu mu bipimo byakozwe kuwa mirongo ibiri na rimwe uku kwezi biboneka ko abantu ibihumbi bibiri n'amajana atatu bapimwe habonetsemo abagwaye ijana na cumi abandi ijana na mirongo itanu na babiri barakorewe ibipimo bya kabiri icyo bita kontrole mu gifaransa bikaboneka ko mirongo itandatu na batanu ari bo bakize muri icyo cegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ishirahamwe OMS mu Burundi n'amashirahamwe atandukanye bahanura ko mu bitaro vy'amakomine hoshigwaho imigwi yo kurwanya umugera wa COVID-19 abaremesha kiyago ku mitumba bakigishwa bakahamagarira abanyagihugu kubandanya bipimisha amarabo hatwa hakamana ibikoresho bikwiye honashigwaho urubuga gwerekana abantu bose bagwaye n'ababonanye nabo bagwaye Tugushimire cyane Mireye Kanyange nkumenyeshe ko umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga ko inyifato yo kutitwararika ingingo zo kwikingira COVID-19 ari inyifato ibabaje. ku mana yibutsa abanyagisagara ca Bujumbura kwikiza ca COVID-19 kigihari akabahamagarira kureka kwijajara. Tumukurikire. Zerekeye kiza coronavirus mu bisanzwe birababaje iyo imana iduhaye agahengwe hanyuma nuvuga ko tuyimanuza nta neza yuko inyifato yahindutse nka mu gisagara cya bujumbura abantu bamenya yuko ikiza kihari kandi mbere kiguma gihindura isura cyo gituma yuko aha mu burundi murabona yuko twe twagize imana aho aya manga ibindi bihugu biriko biriyugarana twebwe ibiharo byaragabanutse byaragabanutse cyane niho rero twari dukwiye gufatiraho kugira ngo bikomeze zijya ngingo nziza zo kwikingira no gukingira abandi twarateye akamo kugwaruka kugira ngo rufashe umurundi wese yumve yuko afise uruhara kuko nitwaguma tumeze uku turi ubu abantu bakijajara bizotuma nko mu mezi azokurikira dusanga dusubiye mu ihumbi turasaba rero abenegihugu kugira ngo bamize kumuzirikanye yuko ikiza kihari ubonye akamubakiye agende kwipimisha ibipimo birahari mu bihugu cyose mbere mboneyeho n'akanya ukiza yuko nko mu buraruko mu karere k'ubuvuzi ka kiremba na kirundo dusanzwe ko turakora umugambi wo gupima eh, abantu ku bwinshi kuko twari twabonye yuko hariya ibiharo byasa n'ibiko biraduga ibi rero tubikora kugira ngo tugende Ibujumbura ni kuri mega X mirongo munani n'icyenda n'ibicendwi nayo hakurya y'amazi mazi dukirikira kuri West 3 akaburungu isanganiro akaburungu orge itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru ririko rirahinyanyugwa rizojamwo ingingo ziha ubushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru uburenganzira bwo gusuzuma ko abakozi b'imenyesha makuru bafashwe neza yugurura icese radio CDN ikorera mu ntara ya Cibitoke kuri uyu wa gatanu umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere ahimiriza abarongo ibimenyesha makuru kwitwararika abakozi agahamagarira abanyagihugu gukorana neza n'ibimenyesha makuru tumukurikire iyo iradiyo ikoze neza irashobora gufasha mu bwiyunge bw'abenegihugu baturanye mw'ibi bihugu byacu turabahimiriza rero kandi kurondera abamenyeshamakuru bakorera mu bihugu bibanye n'imiburiburi mu turere duhana imbibe kugira ngo abarundi bumvireho nabo akayagwa bumvireho n'imigambi cyangwa amasoko ashobora kuboneka kugira ngo bashoreyo ibyimburwa byabo ntitubwire amakuru ya banki ibijyanye n'indimi zabo gusa ariko ariko dukoresha ikirundi kugira ngo abana abakuze canke abandi bose bumvireho akaranga n'ururimi rwacu rw'ikirundi ntimuzokoresha abamenyesha mudahemba b'abakorera bushake bagenda barasabiririza bavuga inkuru y'uwabavunye inyota gusa uwutabapfumbatishije bakavuga ko atankuru irimo itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ririko rirahinyanyurwa tuzoshiramo ingingo ziduha uburenganzira bwo gusuzuma neza ko abakuru abakozi bafashwe neza ko abakozi bisunga amategeko agenga umwuga ayo mategeko rero turahamagarira iradiyo kuyagira rwabo bayagire nkama kugira ngo abamenyeshamakuru babashe gutanga inkuru zo kwizerwa kubasanga ku kivi kugira ngo bamenyekanishe ibikorwa muriko murakora kandi ntidukekeranya ko ari byinshi tugaruke gato mu gisata cy'amagara y'abantu gukoresha uburyo buke no gupfunyirizwa urugendo ku barwayi ni bimwe mu turusho abanyagihugu b'ibuhonga muri komine kanyoshi intara ya bujumbura bavuga ko bagiye kugira n'iyi bitaro bya komine biriko birubakwa vyotangura gukora abasanzwe bakorera ku ivuriro rito buhonga cyo kimwe n'abahitura ngo sibo bazobona biratanguye kwakira abantu ni gihe abajejwe intwaro babona ko nk'inyuma y'ukwezi kumwe kubaka bizoba birangiye Jerome Hakizimana bifuza ko byonyiraho gusa nko mu kwishimira bikaba byatanguye gukora numwe mu banyagihugu bitura ivuriro rito rya Buhonga muri commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ahari ko hubaka ibitaro vyiyo commune nubwo bitarahezwa kubaka baratubwira ingorane bahora bagira bagogwa n'itike idushikane yaturungise mu kabete cyangwa kuri kiriniki ariko ubu bigoranye yumva tuzoca tuguma ngaha nyine bari hafi izo ngorane ingorane nyene ziranemezwa kandi n'abasanzwe bakorera kuri iryo vuriro rito rya Buhonga cyo kimwe n'abajejwe intwaro uravye ivuro ryacu ahantu riri ugacuraba ibitaro twari turekuriwe kurungikamo umurwayi ni mu karere ka kabezi bigashika rero ugasanga ambilanse yagiye gutora abagwayi bari ahandi hantu bigaca bigorana ukungera umurwayi aheza agashika mu bitaro bikuru vyo mu kabezi bahora bagenda kure bakamanuka ibujumbura eh, bagiye kurondera abaganga bandi bafise ubundi buhinga kuri bose ngo sibo bazobona biratanguye kwakira abagwaye kuko ngo bagiteze ko byinshi harimo gufunyirizwa urugendo twifuza ko byongeraho gusa nko mu bikaba byatanguye gukora nuko byokubakwa bigahera mwabonye sinzi ko mwagezeho intambwe ni ndende bariko barubaka kugira ngo bugurure abenegihugu baronke aho bivuza by’ukuri bitarinze kugorana e, twizere yuko natwe hano bizotworohera kuko dusanzwe twaramaze no kuronka mbere n'umudokiteri ngaha e, bizosha vyoroha abenegihugu bo muri no komine ntibazosubira baja mu kabezi cyangwa ngo bagende mu gisagara cya Bujumbura ni mu gihe Samson ndiho kubgayo icegera c'uburongo inama mpanuzwa jambo ya commune Kanyosha abizeza ko mu kwezi k'umunani uyu mwaka ibijanye n'inyubako y'ivyo bitaro bishobora kuzoba vyarangiye afatiye aho ibikorwa bigeze ubu Jerome Hakizimana tugushimire kubaka ibitaro n'amavuriro hamwe no gufasha mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi Nimwe mu migambi irangurirwa mu Burundi n'abarundi baba mu makungu vyashikirijwe kuri uno wa gatandatu n'urongoye ishirahamwe rihurikiyemwe abarundi baba mu makungu mu gihe hatanguzwa umunsi wahariwe inkino batunganije Jafet Lojanti ndayishimiye aho yari mu gihugu cy'ubuganda mu kiganiro ku makuru amenyesha ko ashima urugero umuziki ndundi ugeze ko akavuga ko bizomworohera kuduzisemo isemo aho arisanze kuri jyewe mbona yuko umuziki wabandanije ubaheza ubaheza kubera ikibi ni igihe absanse mu gihe nari navuye ariko akajya haza abandi bantu bakahafata ndashima imana kuko ninashika sinzotangura gukokomora ibintu byamaze kuruha nzobandanyizaho aho bagejeje so bwa bundi ni byensanzwe aha niho duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye alphonse kubwimana yadufashije mu buhinga bw'ibyuma nawe turamushimiye tubipfurize umurango mwiza